ท่านผ่งนนะคือแล้วท่านก็ทั้งหลายท่านจะนั่นกันหน่อยอาทั้งในเจ็บคิดกลัวไม่ภาษาทั้งนี้เหลือยิ่งนม่เห็นภาษามีเหลือยิ่งจริง ไทยอันนี้คือเข้าเขาเอาผิดเนีขายนี่เองเขาเขาเพิ่มเป็นพื่อรมีในซื้อขึ้นหาหนาไม่ใช่เราเข้าไปจ่ายนั่นเนาะเออไปรับเพื่อนเพ่าแม่เพื่อนเพื่ร่างแบบกลายเป็นอะไรคือการท่านท่านกระสอบ ใจพ่อแล้วให้ไม่ได้อยู่แบบนี้พันสามเลยจะตอบว่าผมบ่ผมจะ่อ็นผ้จะอนเภอห้าเป็นหลายอนเภอแดงใสอนเภอหนึ่งอนเภอหนึ่ง ฟางร่ำตั้งแต่มาหนึ่งเป็นหักผิดขึ่นเท่าเลยนี่กูเแขยงเลยไหนหากครังโลกเป็นที่เป็นสามเกียรหายสามเกียรหนึ่ง ของข้าให้ให้นี่บวชนอกห้อผ่าถึงได้ยังไงก็ให้กับตอนแล้วมันหลุดคิดผู้ได้แต่คุณว่าเราถามเขาคุณไม่ได้เหรออย่างนี้เราคุณไปได้คไปเลี้ยงเสือไปไว้มันบาปมันเชื่อเอวให้มันดิ้นมันเสือไปถิ่นไปซสลายื่นกันหาเห็นสองลบสามลบนี่ฮะไม่ได้พอเป็นเด็ก ลมนั่งเป้านั่อไม่ได้ออกไม่ออกมันเป้เออหยุดตรงดแต่ะไปไปหาเป็นมังหนึ่งถ่ายตอนคำของเด็กนี้จะทำได้ไหมเราเออนี่ก็โอ้หลายอย่างผู้ถ่ายผู้ชายเนี่ยสักเปนอืม นี่หลังเดินที่มันเดินก็นี่ก็ดีเป็นไหมเก่าก็เลิกมันขึ้นขึ้นเราเจ็บตั้งเออซึ่งมันเดินปจ็บทุกข์ครับ ตัวออกปจ็บตั้งแต่ว่าอย่างนี้ป้องกัน มีมีเสียแจ้งมาทั้งสิบสองทหารทั้งตำรวจทั้งมีคุกขอทั้งทั้งข่าวแต่ข้าวเ้ิทั้งสาใจทั้งเสียงนี่เป็นเจียเหยียดนี่อย่างนี้ที่พักมีใบที่คุ้นมานี่อาจารย์นี่คือเสียงพยายามไปพักพาหลงนี่ใจเป็นไง ที่แม่จะดีแล้วี่ยถามแล้เราไปรับไหนเราไปรับนี่นรับทิ่เขาเรียนเพิ่นสอบเขาเู่จิตเอาหนีอยู่ท่าเขาข่าเรียนสายแล้วเป็นร่างทั้งสาเป็นจีพระพไปเจ้าเป็นจีพระเจ้าะงฆเขาะพุทธเจ้านี่ท่านเกิ่พระท่าเรียนสายไม่ใส่เสนอคือใส่เสนอเป็นการคุ้มข้อของเรา ทั้งที่เป็นในวิธีองคนาเลยมันมันหนม่ได้มันจับใจที่บ่ได้เห็นจับใจบ่ได้เป็นพระนิพบ่ได้าง็นมโหการทีตเป็นพร่นีพการทีตให้เป็นจีบางทีเนือง นิกนอาจจะเห็เขาไปปีกันเนเขาไปปีมุ่งแทนการของเขาไม่มีความหมายให้กับเขาเลยกูได้กู่ก้นแต่ว่าก้นมาถือถ้าเหากมัาติดต้องหาข้างเฮ็ดข้างหันด้วยมันต้องคอยอันนั้นมันต้องคอยเกี่ยวความเพืเป็นตัวเป็นแหล่งอะไรคุย่อจะใช้มาซื้อด้วยหนอผมไปหา เรามันเกี่ยวข้องมันจะเหตุตัวไม่ดีเด่นต้นนี่มันจะว่าเสียวไม่ได้ ไม่เดินไม่ได้เท่ามันขอได้ตัตงแค่ปีพสองพันสี่ร้อยหกสิบแปดตั้งแต่เกิดปีนึงพอดีจะไดเกิดไข้ทั้งเท่าแต่มันเงินใจดินไม่เห็นเดินมันจังคอยได้ นี่ยังใช้ตั้งภาพเด้ตั้งภาพใจก็มีเรื่องนี้มาสิสเร็จจริงมาสิสเร็จจริงอย่างนี้นะเราสิจับใจเป็นยิ่งเหนือกับที่ข้าที่ข้าเป็นตทหานมันเป็นทหารตาไม่เสียทอกันไม่ขอบกลัวเดียวกันเป็นเรื่องนี้นะ ไปอยู่ไปที่สิบหกบังผมทำไหนล่ะสิบหกสี่หกปีมันใส่ไปเยอะเรื่อยๆมันก็ได้อย่างนี้เราก็ละเอียดด้วยบอกว่าเนาะในคันเท่เนาะเป็นนักเที่ยว เป็นโอกาสดีแล้วผมไม่ต้องขออุปถาดสอนไปแม่ต้องงอที่จะเห็นเป็นเห็นตังเป็นตังเห็นตังเป็นตังเห็นแต่ที่โลกเขาสอน มาสิบห้าสิบแปดป็ดีหากมาปฏิหากมาเกียรติหากมาท่านถวายหนึ่งถวายหนึ่งนั่นก็สิได้ด้วยที่ไม่ตีเนาะทั้งทั้งที่เอามาถือศาสนาแล้วเอาไปสนใจศาสนาจักเรื่องอะไเป็นอะไรให้ศาสนาอื่นเขา่ศาสนาคิดศาสนาอื่นเขามันบ่าได้ ทำได้เหรอครับศาสนาไม่ใช่เอาทานถือศาสนาเป็นตระเพณีเจ็ดสิบเปอร์ขึ้นถือศาสนายังอยู่ไม่ออกไปส่วนผู้ที่จะสนใจนี่หาไปเส้นทางเราหมดไปทุกอย่างเลยล่ะ ประเทศไหนฟังคนจีนคนที่เขาหยิดลัทธิถือความยมีนี่หน่อยจะเป็นคน งานไปจากวัดจากว่าขาดการศึกษาธรรมะธรรมโมง่ายใจเรื่องของใจมันสิสะดวกสบายมันสิดีสีเดียนแล้วที่ทของเขาเอากระปอกปืนป็นอันหนาแล้วทธิของนม่เอาปีนท่อมมันไปคนละอย่างเขาเทียบ วัทีก็มีเป็นเป็นวัทีศาสนาพระเจ้าองค์ไม่ที่เขาอธิบายถือว่าคนแต่มีอยู่มีกินมีใส่มีแสวเป็นสุขสงบโลกอันนี้ก็ถือเอาวัดนี้นะที่นี่จึงมีของเราเป็นพ่อด้านจิตใจเราเยอะแยะ แต่ละที่ที่จะศาสนาทีความสุขควาที่ตความใจใจสลางในยางเตือนตั้งด่านวัตถุมันจะสอนประโยชน์ปัจจุบันดิฉันคนไปฆ่าสังเ่ตหรือไม่มันเพิ่งขยันมันเพิ่งสอนหนึ่งอุปกรณ์เด็กจิตใจหนึ่ง คิดง่ายในเล็กในหยาบเท่นั้นสอนเผู้ถึงเด็ดพระพุทธเจ้า เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผงพักน่าพอออกนี่จากศาสตร์ของกาัตริย์เรารักษาพักน่าเราคือสืบสาธนาท่าหยาดที่ไปจากพระสงฆ์แต่หนหากินเป็นล้างคนไม่มีประโยชน์อันใดเป็นเศษมนุษย์ มริธรรมอันไหนเจ้าโลกเจ้าสงสารเขาบอกเป็นขั้นเป็นเป็นสีของเขาส่วนเขาเองเขาดีเขาเด่นเขาเหลือเขาประเสริฐอีหยังเขาขอมาดีในเมืองไทยนี่จะจะต้องขอทิษขอเขาขอปลาขอหนึ่งขอหนึ่งหรือถ้าประโยชน์อีหยังถึงจะประเทศชาขาเขาโรงเรียนเขาแต่ท่านเขาอันหนึ่งเขาอันนี้อยู่เรื่อแต่ท่านมีตำรน์ต้องไหวอันนั้นไม่ นั่งอย่าเขาเลิกเขาปรเสริฐเป็นเขาถึงม่ท่านเลยอที่นั่งมันนั่งอย่าเลิกไม่นถึงนักขาคนกันเองมันทำได้จริงจริงที่กองสั่งเพื่อคนจะเล่นทั้งโลกคนคิดคนเห็นบ้าเนาะยิ่งคิดไปเชื่อไปถือนั่นสิ่งไม่ดีนี่ เลิกเสียดีเสียดียงเรื่องไล่าเรื่องขยันเรื่องอดที่เป็นเพิ่งจะตายเพื่อนอันนี้เหนียวอันนั้นดีก็ไม่รับคืนั่นของเขาที่ลดนรื่องใส่ยิ่งเพิ่องดิงดีที่ขบขั้วไปเรื่ยแต่ว่าเขาดี นี่คือเพราะมันดีมีเศษเพราะกันได้เป็นพวกหนึ่งเป็นหนี้อาศัยกับเสียดไทยนับบ่ได้บอกว่าแต่เงินยายเงินบ่ แล้วมันทุกข์มันสบายใช้คิดว่าอยากได้ความทุกข์ความสบายคนคิดบ้าคิดหมอหลงเชื่อเล่นปากของเขาไปเนี่ยก็เดือดร้อนบนถึงการมันก็อาศัยคนเงเป็นพระัวกผงผงของมันคนหนีมีอนนี้สนับเถาเป็นไดาเด้มีคนเจ็บใจนี่ ผู้รักผู้ไม่ถือคงคูหรือรับกลุ่มรับกลุ่มโดยเป็นท่านยิ่งเขาักเขาเขารับคนนี้คนที่หนึ่งลำบากนะท้าที่บนมีปัญญาพอติดใจเรื่องเขาก็รับคนดีมีปัญญา มีการศึกษาดีไปสนะเขามันจะเอามันยันไปเป็นปีมันมันเอาคนโง่คนโง่มันมีหน่อยกขคนตลาดด้วยหนั่นใดถ้าปวดปวดปุ้งหน่อยเขาห้าขาห้าของมันนี่หน่อยว่างหนึ่งว่างหนึ่งมือเป็นสี่มันเล่นนะกระดานไม่ได้ เขียนเนื้อที่แต่ที่นี่ยังบ่ได้เขาไปมีอำนาจแต่ไม่ที่นี่จะบังคับออกหัวข่าวพ่อของแม่บุญคุณมันดีตายเนี่ยฟื้นตายเนี่ยเบาปวกนี้มันคือไปทั้งนี้มันเป็นขาซื้อกับศาสนาอยังหลายเรื่อง คือใดหมอของฉันนี่คือเลือจะไม่ใจเลยนล้นนี่รับคือใดดี รับคือใดวเปิดอกคือเลือนั่นเนี่ยคุมข้องหัวใจคุ้มค้น้นี้เนี่ยหัวเราเอาเปีียวคนคือถ้าลิ้นคือหน่อยเลือใจของคนนัดคือเลือนม่ใจคนนัดปัญหาเายานหลังดูเขาไม่จะเย็น สบายตัวเองสบายคนอื่นก็สบายคสมาถึงพระอาศัยโลกอันนี้เลยคิดไปเชื่อผู้หนึ่งทีละที่หนึ่งนันคือดีละที่หนึ่งนันคือประเสริฐนั่ไม่ละที่ประเสริฐละที่ข้ามีมีคนใส่ใส่หน้าใส่เบื่อได้ขนาดเบื่อลำเบื่อล่าอยากกินข้าวกินปลากินมีกินไก่ก็ต้อง รือไปแจ้งเขาของคาอยากให้กินท่านท่านจ่ต้องคตจะคิดก็หมายเขาเห็ดเล่นแทบตายเขาเนาะบนยิ่งรับเด็ดเขาจะยังไงยืนให้กินให้ใส่ให้ใส่ใหเจ้ามีควมเปลีนเท่านั้น กินอินมมงอินของเราเอาอยู่ในพวกติดแปลเนี่ยมันโกงที่จังเหนี่ยจังตัวรู้แล้วบ่ได้ทีนึงให้ยท้องคุดผ่าทีนึงเป็นบ้านผู้เฮาบ่ได้กินชื่อกันกาไปนั่งกินแบบโบ่แสบยาเจ้าถ้าต้องไปอินเท่านั้นเกิดโรคขาดอาหารกัน มหายตายไปนับบ่ได้เม็นผู้นี้ทีเป็นหน้หนาให้ตาเป็นพักหน้หนาพักเป็นผู้ปกครองเขาก็ใส่หรูหราสะดวกสบายของเขาของท่องเขาของขวดของหันเหตุการณ์ง่ายมันหยุดพัก ใส่ไหม่ยกว่าม่น่าไามันห้าห้าก็ซักที่หน้าห้าก็หน้าทุ่นมันมันมีเมตตามนมีอัรถันด้วยคนครูตาเสียหินิ่งขาคนกระยันตายคิดไปเสนอตกไม่อำนาจกินเด็ดแบบนี้ ถ้าบวกเลี้ยงกอปากเขาจะดึงไปทางไหนจะดึงไปได้ที่ลาดึงจนเนี่ยมันก็มีก็เงียอนถึงคนามหย่อมหาตาไปคนทุกคนคุกอันใดตกที่เขาเป็ีนไปแล้วใช่ไหมหนีมาตกหนึ่งตกไม่ตายจะนับไม่ได้ของยิ่งถิ่นก็นับไม่ได้ตายก็ดีกว่า อยู่มันจิตเท่านั้น ในตรงนี้จากมันเคยอยู่อยู่เคยเมื่อนี่จากยู่จากผัวจากเมียจากพ่อจากเม่มันถูกมันหลอกเข้าไปมันเป็น่าเป็นบ่อเดินผู้หลงก็หลงอาไที่อนก็มีคิดไปนั้เทั่วโลกมีคิดเจ็ดประเทศ จิตเป็นแค่มีกันแล้วมันว่าวันแต่เราเสียอยู่มันมีอยู่เท่ไรมองเจ็บพันประเทศมันบอกแต่เขากำนั่งขยายออกเรื่อยๆหลงเสือเสียไป อาคนนอกครับเขาเป็นคนนั่ใจของเขาเป็นคนมีนิดเดียวนี่อาจมีข้ามอันใดใจหลบใจโกรธใจหลงใจเนาะนี่เป็นนี่บาปนั่นเป็ต้นมาได้มากลัวเพราะคนมีนิดหมือนเขาขาเขาตายหากเขามีคุณธรรมนี่มีมีกุศลใหญ่เขาก็คือว่าได้ ุกไปคิอภัยตามภัยครัวจะเกิดอยู่นี่ทุกคนมีเลิ้นน้อยเสียงเผากลัวของเขาอยู่ ทุกวันทุกเวลาหนากลัวหน่อยากชีวิตนี้อยู่จสติปัญญานีอยู่กับรักษาสิ่งแท้ว่วได้ทำให้เจ้าของเดือดร้อนทำให้เจ้าของเปลี่ยนว่าทำให้เจ้าของ มันมีความสุขความสบายเพราะโกรธเพราะโกรธเพราะหลงความมีเป็นทั้งเด่น้งคัญในชีวิตปัจจุบันนี้ก็ให้ทุกข์แก่ตัวตายไปแล้วหหยทุกข์อีกมีจิตที่บวหัวนับถือกูมีเหตุผล ผิดดีชั่วอาศัยเปนจะเครามอยากควางต้องการของตัวดีตัววันก็นี่เริ่มถึงคือความมีภาั่งเขาก็ได้คิดถือว่ามีวัตถุหล่นมีความสุขความเกียงความทุกข์ด้านจิตใจเขาว่าได้คิดได้อ่าน คนหล่ำเลี้ยงมหาศาลเกิดทุกข์เกิดยากเกิดลำบากลำข้างนับได้ยอหาความคิดตั้งใจบ่ได้ความคิดพอถึงนี่ก็เฉพาะเข้าใจอยู่ดอกครูบาอจารต่าท่านอย่างอื่นเหมือน ทั้งหั้วอาวุธยุทธภัณฑ์ครับบนทำอันใดไป ไปขาไปตีไปลาไปลามันคระบผิดศีนผิดธรรมของคนนี่จังจ้ะกูกคารวาะแบบเริ่มที่พากันที่ที่เจอเนี่ย ของเขาเท่านั้น 五万明白？ องหา ท่านมนำขึ้นที่ว่าเป็นเรื่องเป็นสำหรับปีเอาไว้เหตุบ่สร้างบ่มีคุณงามความดี ก็บ่มีคนขอบนอาศัยที่กันก็ฝากตัวคนเล่าเมื่อให้วัวฟังน้นฟังนี่เราวะนั่นตัวนี้คนกันฝากกันฝนได้ ก็เป็นทุกข์งานความดีสั่งไว้ในลึกนึกได้เย็นสบายอันนั้นเป็นเหตุอันนี้ก็เด้สั่งก็ได้ทำว่าเป็นโมฆะว่าเป็นคนเตา น้ำเสลือมันจะแผดเผาในส่ของแังจิตคิดได้ระลึกได้เพราะอาศัยมันมีอยู่ไม่อว้นนี้เราลึกได้ ผ่านไป ท่านไปแล้วตามท่านนาที่ ็นความดีที่มีอยู่รักษาไว้คุณความดีมันได้ไหลควาจิงจิตความขวายเราเป็นเงาเงาหลู่เขทุกข์กขาสบายใช่ไหมล่ะมันก็จีว่าตรงนี้ใส่สุวรรณไหลที่พระพุทธเจ้าผู้คนทั้งหลายเห็นเขาเป็นผู้ดีมีความสุขเขาก็สนใจ ความเสื่อมความหย่นใสอย่างสุภาพปฏิบัติเขายู่บ่มีบ่งามเป็นผู้นั่งของเขา แต่กลับท่านตัวเพื่อสาว่ามกเขาก็บ่เหลี่ยมใสเขาก็บ่ศรัท่าพากันจริงจิตใจหน้า้ากันเหลี่ยมความปากความเพียรปฏิบัติในทางจิตทางดี ทำคุ้มค้างรักษาให้บุตรท่านบรักษาท่านท่านก็บรักษาเขาสันติวิจานณาพากันศึกษาพากันปฏิบัติ แบบว่าน่าหนาของว่าบิงเห็นเห็นเห็นเห็นยินเดินอันใดฮะในวัดในว่าว่าไหนซื้อออกไปดูถูกอีกที่เกยเห็นบ่หนูบ่เห็นบ่เป็นบ่ไปบ่ตั้งใจท่านจริงจังคนสิบ่หูจักอีกเนาะก็เชื่อไปตาม กันจะให้ตาเขาก็ดูมีนินท่าบุคคลผู้อยู่ผู้เห็น หนกบ่อนบุคคลเห็นสีเห็นแสงเห็นเสียงอันใดในชีวิตจิตอาวโลกทั้งโลก คนตายอย่างตัวมันหนึ่งเลยกูคนตั้งอย่างมากกูคนตั้งอย่างมากภาราหน้าที่มันรักเขาคนยังมามาหนึ่งม่เจียวมาก็ไม่ควรรีบเล็กหนึ่งผมเพราะว่าหน้าทำลายจิตสะอาดเขามาเอาแต่งหน้บตาใส่มันใส่กับทิตท่านนี้ได้ าวเรารวะในถ้ำมันจะนี่ที่สื่อสารในเรื่องที่ต้องปฏิบัติไปง่ายจะนีวัดของที่สื่อสารในเรื่องอาคันตุกะวัดอาว่าจิตวัด วาท่านปรกาศนี่ยังไดเขาไปดูวัดเอี่นให้เอี่นก็ดีเขาเขามาคือให้ก็ดีก็ต้องปฏิบัติวัดก็คือถ้ำคือยังไงมันมีวัดคือหมด nobody วันพระ